ويوم يقول كن فيكون naye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi kwa haki na anaposema kuwa basi huwa qawluhu alhaq wa lahu almulku yawma yunfakhu fi as-sur alimu alghaybi wash-shahadati wa huwa alhakimul khabir kauli yake ni haki na ufalme wote ni wake siku litakapopulizwa baragumu mjuzi wa yaliyofichikana na yanayoonekana naye ndiye mwenye hikma na mwenye habari وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Na pale Ibrahim alipomwambia baba yake Azar unayafanya masanamu kuwa ni miungu hakika mimi na kuona wewe na watu wako mmo katika upotofu ulio wazi wakadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin na kadhalika tulimuonyesha Ibrahimu falme wa mbingu na ardhi na ili awe miongoni mwa wenye yakini فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين na ulipomwingilia usiku akiona nyota akasema huyu ni Mola mlezi wangu ilipotua akasema siwapendi wanaotua فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين Alipouona mwezi unachomoza alisema, huyu ndiye Mola mlezi wangu. Ulipotua akasema, kama Mola mlezi wangu hakuniongoa, nitakuwa katika kaumu waliopotea. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون Na alipoliona jua linachomoza akasema, huyu ndiye Mola mlezi wangu huyu mkubwa kuliko wote lipotua alisema enyi watu wangu mimi simo katika hayo mnayofanyia ushirikina إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين Hakika mimi nimemwelekeza uso wangu sawa sawa kwa aliyeziumba mbingu na ardhi wala mimi si miongoni mwa washirikina.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 nyinyi mnajua الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون wale ambao wameamini na hawakuchanganya imani yao na dhulma hao ndio watakaopata amani na wao ndio walioongoka الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Waambie hawa makafiri kwa kuwasibabi. Je, inasihi kuwa tumwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, asiyeweza kutuletea nafuu wala dhara? na turejee kwenye shirki baada ya kuwa Mwenyezi Mungu tupata ufiki ya kufikia imani. Na tuwe kama aliyezugwa na mashetani na wakampoteza katika ardhi yuko katika pweleo lisiloweza kumwongoa kufuata njia iliyonyoka na hali anao marafiki walioongoka au wanajaribu kumwokoa atoke kwenye upotofu huku wakisema rejea kwenye njia yetu iliyosawa naye akawa hawaitikii Sema ewe nabii, hakika uislamu ndiyo uongofu na ndiyo uongozi na vinginevyo ni upotofu tu. Na Mwenyezi Mungu ametuamrisha tufuate Uislamu, naye ndiye muumba wa viumbe vyote na ndiye mwenye kuviruzuku na mwenye kupanga mambo yao. Waachilie ni mbali hao washirikina baada ya kuwa mmewaita kwenye uongofu na nendeni kwenye ibada ya Mola wenu mlezi. Natimizeni sala kwa njia ya unyenyekevu uliokamilika kabisa na mhofuni Mwenyezi Mungu natimizeni amri zake kwani kwake yeye ndiyo mtakusanywa nyote nyinyi. Na ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na akasimamia uumbaji wake kwa haki na hikma. Na wakati wowote Mwenyezi Mungu akitaka kiwe kitu kinakuwa papo hapo. Vitu huwa kwa neno kuwa na kile neno lake ni la kweli na la haki. Na yeye peke yake ndiye mwenye uweza wa kutenda usio na ukomo siku ya kiyama, siku litapopulizwa baragumu la kutangazwa ufufuo. Naye subhanahu ndiye mwenye kutulia juu ya ujuzi wake wa mambo yaliyofichikana na yanayoonekana. Na ndiye anaendesha mambo yake yote kwa hikma na ndiye mwenye kukusanya katika ujuzi wake mambo yaliyofichikana na mambo yaliyodhihiri. Na ewe nabii, kumbuka yaliyokuwa pale Ibrahim alipomwambia baba yake Azar, naye ameudhika naye kwa kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Haikufalii wewe kuyafanya masanamu kuwa ni miungu. Hakika mimi na kuona wewe na kaumu yako walionawe katika ibada hii ni dhahiri kuwa mko mbali na njia ya haki. Kama alivyoona Ibrahim kwa taufiki yetu upotovu wa watu wake katika kuyafanya masanamu ndiyo miungu, kadhalika tumemwonyesha ufalme wetu mkubwa wa mbinguni na duniani na viliomo humo, ili aweze kusimamisha hoja kwa watu wake na ili azidi kuamini. Ibrahim alimwomba Mola wake mlezi, naye Mwenyezi Mungu akamhidi. Usiku ulipokuja, ukauziba mchana kwa kiza chake, akaona nyota inameremeta. Akasema, huyu ndiye mola wangu mlezi. Ilipopotea, akasema kwa kukataa ungu wa nyota, sikubali kuabudu miungu inayoondoka na kugeuka. Alipouona mwezi umechomoza baada ya hayo, akasema akijiambia mwenyewe, huyu ndiye mola wangu mlezi. Ulipoondoka mwezi na kukadhihiri kuvunjika ungu wake, akasema ili kuzielekeza nafsi zao ziombe hidaya, Ninaapa kama Mola mlezi wangu hakunihidi kwenye haki, basi hapana shaka nitakuwa katika watu wanaobabaika, wasiojua mojapo la kulishika. Tena baada ya hayo akaliona jua linachomoza, akasema, "Huyu ndiye Mola mlezi wangu, kwani huyu ni mkubwa kuliko nyota zinavyoonekana." Lilipokuchwa likapotea akasema, "Enyi watu wangu, mimi simo katika kumshirikisha kwenu Mwenyezi Mungu na masanamu kwa kuyaabudu. Alipokushaona udhaifu wa viumbe, alimwelekea aliyeviumba akisema, mimi nimeelekeza makusudio yangu kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu pekee, ambaye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi. Nimejitenga na kila njia isipokuwa njia yake yeye tu, wala mimi baada ya nilivyokushaona dalili za tauhidi, yani umoja wa Allah si katika wanaoridhia kuwa miongoni mwa washirikina kama wao. Na juu ya hivyo watu wake walijadiliana naye katika umoja wa Mwenyezi Mungu na wakamtisha kuwa atapata ghadhabu ya miungu yao. Basi yeye akawaambia, haikufalini nyinyi kuzozana nami katika umoja wa Mwenyezi Mungu. Naye amekwisha nihidi kufikia haki. Wala siogopi ghadhabu ya miungu yenu mnayoifanya ni washirika wa Mwenyezi Mungu. Lakini Mola wangu mlezi akipenda madhara yatatokea kwa kuwa yeye pekee ndiye muweza. Naye Mola wangu mlezi amekusanya elimu ya vitu vyote na hao miungu yenu haina chochote inachojua. Je, mmeghafilika na yote hayo na hamtambui kuwa mjinga aliyeemewa hastahiki kuabudiwa? Na katika ajabu ni kuwa mimi niiogope hiyo miungu yenu ya uongo. Na nyinyi hamna hofu kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu iliyosimama ushahidi wa umoja wake. Nyinyi mnashiriki kuabudu vitu ambavyo havina ushahidi kuwa vinastahiki kuabudiwa. Basi katika hali hii kikundi gani baina ya sisi chenye haki ya utulivu na amani ikiwa kweli nyinyi mnaijua haki na mnaitambua? Wanaomwamini Allah yani Mwenyezi Mungu na wasichanganyishe imani yao hii na ibada yote asiyokuwa yeye hao tu ndio wenye haki ya kupata utulivu na ni wao tu ndio walioongoka kuishika njia ya haki na kheri